Nilqakom għall-14 programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk ehm, qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Qabel ngħaddu għas-suġġett veru propju tal-lum, eħseb illi ikun xira illi kif jagħmlu n-nies ma' xulxin u ġveru wara kollox nawguralkom ukoll is-sena tajba. Is-sena tajba fis-sens ukoll illi s-sena li għaddiet spiċċat. Is-sena li għaddiet għaddiet. U aktar minn hekk eh, qed ninsemmi dan kollu għal fatt li f'waħda mill-aħħar edizzjonijiet tal-vjaġġi enċiklopediċi, konna ltqajna ma' Neville Borg, li huwa s-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, u miegħu konna terraqna e, matul is-sena 2020 biex naraw x'kienu l-attivitajiet ewlenin illi organizzat il-Wikimedia Community Malta Eh, biex ikompli jitjieb xogħol eh, fuq il-Wikipedia, sew eh, b'diversi lingwi, mod partikolari bl-Ingliż, kif ukoll il-Wikipedija li hija il-Wikipedia bil-Malti. Fost diversi inizjattivi li semmina, Neville Borg tkellem ukoll dwar il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv Spazju Kreattiv li huwa ċentru nazzjonali għal kreattività u illi tajjeb illi nistqarrilkom hawnhekk għalli jista' jkun ma tafux illi jiena Tony Sant bejn l-2014 u Awwissu ta' l-2020 kont propju direttur artistiku ta' dan spazju kreattiv illi huwa din l-organizzazzjoni li topera eh, dan il-ċentru nazzjonali għal kreattività mill-Kavallir ta' San Ġakbu fil-Belt. Qed ngħidilkom dan kollu għal fatt li eh, illum sa niffukaw sew fuq din il-kollaborazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u eh, spazju kreattiv, imma xtaqt li nibda billi nerġa' nsemmakom dak illi għalilna Neville Borg eh, is-sena li għaddiet fl-2020 lejn l-aħħar tas-sena dwar il-kollaborazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u spazju kreattiv. matul l-Art and Feminism din is-sena kollaborajna pjuttost mod qawwi ma' spazju kreattiv u l-fokus ewlieni ta' din l-inizjattiva kienet ukoll fuq xogħlijiet li jew huma fil u artisti li, li għandhom xogħlijiet jew fil-kollezzjoni ta' spazju kreattiv jew li eh, kienu qed jeżibixxu fil-wirja ta' spazju kreattiv ta' art and feminism li saret fl-istess perjodu. Ma' spazju kreattiv il-Wikimedia Community Malta ehm, ilha tikkollabora għal numru ta' snin ehm, fuq diversi attivitajiet fosthom ehm, l-art and feminism kif semmejna kif ukoll il-Wikiloves Monuments. F'diversi każijiet kellna wkoll wirjiet tar-rebbieħa tal-Wiki Loves Monument propju fis-siti ta' spazju kreattiv. Dan huwa wieħed minn numru ta' kollaborazzjonijiet li għandna bħala organizzazzjoni u fil-passat ukoll ikkollaborajna mal-Heritage Malta, pereżempju, ukoll fuq Wiki Loves Monuments. Aħna qed inkomplu nibnu dawn il-kollaborazzjonijiet matul is-snin u fil-fatt din is-sena nedejna kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster fej ħloqna l-ewwel darba programm ta' Wikimedian in Residence eh, b'kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster. Dwar il-kollaborazzjoni tal-Wikimedia Community Malta mal-Valletta Design Cluster u b'mod partikolari dan il-programm tal-Wikimedian in Residence inkomplu nitkellmu darb'oħra. Illum se nifukaw fuq il-kollaborazzjoni illi l-Wikimedia Community Malta għandha ma' spazju kreattiv. U biex namlu dan b'mod li huwa fl-istil tal-programm tal-vjaġġi enċiklopedici, f'din is-sensiela aħna niltaqgħu ma' individwi eh, partikolari li flimkien magħhom nesploraw din id-dinja enċiklopedika. Għal-programm tal-lum għanna lil Sera Borċ li hija eh, propju eh, waħda mill-eżekuttivi li jaħdmu eh, fil-spazju kreattiv u għanħalli lila illi iddaħħalna aktar fis-suġġett billi tibda billi tajdilna naqra aktar dwar kif jopera spazju kreattiv. Spazju kreattiv huwa ċentru nazzjonali għal-kreatività u għal-spazju fejn essenzjalment l-idejat jifjorixxu bħala ċentru nazzjonali għal kreattività ta' Malta, spazju kreattiv eh, jipprovdi varjetà ta' forum kreattivi għamlan li jippromovu t-tlet pilastri strateġiċi tagħna li huma essenzjalment l-eċċellenza artistika, l-involviment tal-komunità u l-internazzjonalizzazzjoni. Dawn l-aħħar żewġ pilastri strateġiċi li għadha kemm semmit sera, jiġifieri l-involviment tal-komunità u l-internazzjonalizzazzjoni huma fil-verità żewġ elementi li allura jagħmlu naturali iktar il-kollaborazzjoni tal-Wikimedia Community Malta ma' Spazju Kreattiv dan naturalment organizzazzjoni li anka fisima għandha il-kelma komunità Wikimedia Community Malta eh, l-involviment fil-komunità hija xi ħaġa sine qua non għalija u l-internazzjonalizzazzjoni eh, hija ukoll eh, l-qofol tal-Wikipedia speċjalment meta wieħed iqis li dan huwa proġett li jeżisti b'madwar 300 lingwa madwar id-dinja. Iba Aktar minn hekk, ikun tajjeb illi nkomplu nisimgħu kif jitħaddem il-programm u l-proġetti fi Spazju Kreattiv mingħand Sarah Borg. Mela l-proġetti mtellgħin isiru permezz ta' tim ta' professjonisti tagħna biex żgur jintlaħqu l-għanijiet stabiliti. Eh, il-maġġoranza kbira tal-proġetti magħżula huma ospitati fil-bini ewlieni tagħna li huwa il-Kavalier ta' San Ġabu. Eh, iżda hemm ukoll każijiet fejn l-inizjattivi tal-programm isiru fi spazji differenti madwar Malta u Għawdex. Sintendi għal aktar involviment u viżibilità lejn il-komunitajiet eh, differenti. Jiena nieħu ħsieb il-kollezzjoni permanenti tagħna kif ukoll ehm, dawk il-proġetti li għandhom xaqsmu mal-arti viżiva. U għalkemm hekk naħseb illi ħadna idea ħafifa u ġenerali ta' spazju kreattiv u kif qed jopera dan iċ-Ċentru Nazzjonali għal-kreattività, xtaqt illi insiru nafu ftit aktar anka eh, l-sera bħala persuna. U bl-istess mod kif namlu regolarment f'din is-sensila ta' vjaġġi enċiklopedici, jena tlab tanka tirrakkontalna ftit dwar l-enċiklopediji f'ħajjita li lin mill-Wikipedia. l-iskola id-dar kellna il-kodba li formaw l-enċiklopedija, għajmi fil-kamra fej kont nistudja essenzjalment, ġifiri, unammetti, għajmi xi drabi kont niftaħom, u naqra xi fuq xi artist jew perjodu interessanti tal-istorja jew tal-arti li kien interessani iżjed mill-ktieb jew is-suġġett li kont qed nistudja fuq dak il-ħin. Issa nikxef li kont daqsxejn Imqarba u mhuwiex kif taqbad tajt li speċi ta' ħaġa tal-matematika u tixtieq tara stampa iżjed sabiħa ħad tiftaħ ktib ieħor. Ngħidwa kif inhi. U ehm, il-kodba fihom infushom kienu sbieħ, I mean, niftakar l-qoxra kienet ħadra u l-ġnub tal-paġni kienu eh, mixin bil-speċi ta' bil-kulur ta' deb u allura kienu iktar kif taqba tajt attrajenti minn ċertu kotba tal-iskola. U allura insomma għadhom hemmhekk fuq ix-xkaffa jiġifieri d-dar ta' ommi missieri. U meta oħti eh, kienet għada fem, għada jiena li dejjem nara żgħira, imma meta kienet ħafna iżgħar ehm, fem hija għandha 12 sena iżgħar minni, ġifieri meta kienet iskola istess U ifhem tmur lura biex imbagħad tfittex fuq l-internet ehm, b'daw il-kliem li tibna, b'daw is-sentenzi. Imbagħad issiba minn hemm. Jiġifieri għax jekk m'għandekx il-kliem eh, speċifiku ma tistax taqbad, jisek ma kellix dak l-intelligenza da kienet għada zaħira biex issib daw il-ċertu klim. U allura waqt li l-informazzjoni li fil-ktieb ma setax jiġi kif taqbad tajt ma kienx aġġornat, intendi daw kodba ma x'inhuma. Almenu kelli l-pjaċir li nurija kif għandha tfittex permezz ta' daw il- differenti u kif suġġett jaqbad mal-ieħor, m'għandekx vakum ta' informazzjoni. Kif kienu mqasmin daw il-kotba, u allura seta' taqbad dis-sentenza u tkompli tfittex fuq l-internet, I mean, sintendi, ġenerazzjoni differenti, allura tista' taqbad u timxi u tfittex u wieħed mill-pjattaformi kien, sintendi, Wikipedia, jiġifieri taqbad minn hemm tara referenzi min-naħa t'isfel U tkompli għaddej minn hemm, jiġifieri bħala punt ta' referenza, Wikipedia ġeneralment jitla' iżjed il fuq fis-search history ta' Google jew whatever taf kif search engine li qed tuża. U eh, memorja sabiħa jien għalija li speċi ta' stajt nurija mill-ktieb li kont nuża jien stess li kellu dawk iċ-ċertu memorji sbieħ u nkompli għaddejja boħt iż-żgħira u ifhem għadhom hemmhekk u kull darba li nħares lejhom u mur għandhom jew missieri. Tipo ferħ li narhom hemmhekk. Għal volja m'għadhomx, you know, aġġornati. Invarjabilment is-suġġett idur għal Wikipedia. U allura ikun xira illi nisimgħu aktar minn ansera dwar x'inhuma l-ħsibijiet tagħha dwar il-Wikipedia. Wikipedia għandu l-benefiċċju li kulħadd jista' jikkontribwixxi u l-informazzjoni huwa essenzjalment aċċessibbli għal kulħadd mad-dinja kollha. Ehm, u jiena personalment, ħafna nies ġeneralment li meta tkellimt dwar Wikipedia u whatever, ehm, tista' tużah bħala punt ta' referenza inizjali, jiġifieri int għandek ir-referenzi naħat isfel. waqt li l-informazzjoni forsi mhuwiex daqshekk ta' livell akkademiku, sintendi eh, tista' tirfina l-informazzjoni li tkun ġbart mill-Wikipedia stess billi ddur lejn il-kotba li ġew referenced f'nat isfel. jew fil-ġurnali akademiċi jew fil-kodba u tista' żżid magħha int. Jiġifieri fejn tara l-ħażin dejjem tista' tbidlu inti stess billi tifforma parti minn din il-komunità. Il-kodba jiġu editjati u studju jkun sar dwar is-suġġett tul ċertu perjodu ta' żmien. Jiġifieri waqt li Wikipedia għandu dak il-benefiċċju li jkun il-punt ta' tluq għall-iktar riċerka, fuq livell personali qed ngħidlek jiena pereżempju nkun qiegħda xi restaurant ma' xi ħbieb, naf nkun qed nitkellmu dwar jew xi suġġett jew inkella nħarsu lejn il-menu stess u naraw xi ingredjent u ngħidu Ma da, da, dan ingredient xinu, kif, kif, minix qed nifhem xini. Allura taqbad il-mobile tiegħek u tfittex. Ħafna drabi l-ewwel ħaġa li jitla huwa Wikipedia. L-isem xjentifiku ta' dal-ingredient u whatever trid tkun taf x'inhu. Allora bħala punta tluq huwa pjattaforma utli ħafna u l-ħaġa li tuża permezz ta' internet connection biss huwa b'xej. Jiġifieri inti m'intix qed tixtri ktieb li jiswa ħafna għandek l-informazzjoni li tament fil-ponot ta' subajk. Um, u dik hija benefiċċju sabiħa u utli ħafna ħafna għaż-żmien tal-lum fejn inti jkollok bżonn informazzjoni dak il-ħin stess, tista' taqbad u tfittex u l-ewwel ħaġa li jitla' huwa ġeneralment Wikipedia. U dik nara bħala benefiċċju sabiħ ħafna tal-pjattaforma. Dan li qiegħda tgħid sera hawnhekk dwar il-Wikipedia huwa xi ħaġa li jiena ċert li inti li qed tismana possibilment ukoll eh, ġieli ħsib dwar il-Wikipedia b'dan il-mod. Però hemm ċertu aspetti minn dak li qiegħda tgħid Sera illi mhuwiex ħsieb ordinarju li jista' jiġi lil kulħadd dwar il-Wikipedia. Hawnhekk qegħdin nisimgħu anka ċertu ħsibijiet ta' xi ħadd illi jikkontribwixxi direttament fil-kitba, fl-editjar, fl-immodifikar, fit-titjib tal-Wikipedia. U dawn huma l-edituri tal-Wikipedia. U għalkemm inti wkoll tista' tkun editur tal-Wikipedia, hawnhekk magħna llum għandna wkoll xi ħadd ieħor illi huwa fil-fatt editur tal-Wikipedia. Jiena bdejt neditja l-Wikipedia għax ehm, qabel ma bdejt naħdem ma' spazju kreattiv iltqajt mal-komunità li bdew literalment kien hemm sejħa fuq il-website ta' spazju kreattiv Is-suġġett essenzjalment interessani u għad ħammur nitalem għalmenu kif għandek teditja fuq Wikipedia u x'involvi. Kont naf bniedem li taħdem miegħu int ukoll Neville, ehm, saqsejtu għalija ejja u ara kif kif tista' tifforma parti minn din il-komunità. Inti stess tajtna spjegazzjoni ta' kif ehm, għandek teditja fuq Wikipedia, x'inhu l-għan ta' Wikipedia eh, u kif ukoll kif inhi mibnija l-komunità għax essenzjalment Malta hemm ftit nies li jeditjaw fuq Wikipedia. Importanti ħafna li li jiġi aġġornat Wikipedia bil-Malti nara jiena għax waqt li jitilgħu ħafna artikli bil-Ingliż dwar l-arti Maltija, dwar personaġġi importanti li huma Maltin. Imma mbagħad tara wkoll dak in-nuqqas ta' kitba u like, informazzjoni enċiklopediku um, bil-Malti stess. Ġifri inti meta tmur tfittex anka ċertu klim bil-Malti, mumiex daqshekk um, you know, ma jitalawx mal-ewwel. Sabiħa li dil-komunità hija ffurmata all right, nifforma parti minna u koll jena, nammetti ma tantx nadditja daqs kemm irrid għax ħin u għaliju. Um, Però il-fatt li qed jittelaw artikli bil-Malti u l-informazzjoni huwa maħruġ b'dan il-mod hija importanti ħafna għax il-fattu illi il-lingwa tagħna hija sabiħa ħafna, hija rikka, U barra l-lingwa, is-suġġetti, kif titgħallem fuq la vallet bl-Ingliż u ma tafx jinnaf bil-Malti. Jew anke fuq il-Kavalier ta' San Ġagu hemm l-artiklu bl-Ingliż għad irid jinbidel u jiġi aġġornat ukoll, però bil-Malti ma naħsibx li hemm paġna fuq spazju kreattiv bil-Malti li huwa li hija ħasra. Allora il-fatt li l-komunità hija formata hija ħaġa sabiħa kemm il-fatt li tista' tiddiskuti s-suġġett, tista' tiltaqa' ma' nies li huma like-minded eh, li joħorġu daw l-artikli. Jien nara bħala ħaġa sabiħa. Hawnhekk hemm issejna ma' punt li tajjeb li niċċara xi ħaġa żgħira dwaru. Illi huwa għaliex ma hemmx paġna fil-Wikipedia dwar spazju kreattiv jew għaliex Il-paġna dwar il-Kavallier ta' San Ġakbu mhijiex kif wieħed forsi jixtieqha u kif għandha tkun. U raġuni hija waħda illi fost il-prinċipji illi bihom topera il-Wikipedia hemm dak illi iżomm wieħed lura meta hemm kunflitt ta' interess. Jiġifieri. Sera bħala impjegata ta' Spazju Kreattiv jew jiena bħala id-direttur artistiku eh, preċedenti ta' Spazju Kreattiv maħniex f'pożizzjoni illi niktbu aħna il-paġna dwar spazju kreattiv jew anqas dwar il-Kavallier ta' San Ġakbu għal fatt illi għandna konflitt ta' interess. Jew tal-anqas dan huwa l-prinċipju li bih taħdem il-Wikipedia. Imma jekk jiġi xi ħadd ieħor u hawn huwa fejn tidħol il-Wikimedia Community Malta li m'għandux relazzjoni diretta ma' spazju kreattiv, dan ikun jista' jikteb propju dan l-artiklu. U l-istess ħaġa anka artikli dwar individwi eh, kif anka san komplu nisimgħu anka aktar il-qoddim fil-programm tal-lum u anka matul din is-sensiela. Ġifieri jekk fil-Wikipedia Hemm artiklu dwari, dana ma nkunx ktibtu jien jew inkella jien ma niktibx u ma nikkontribwix fih, imma dak jiktbu ħaddieħor minn sorsi li diġà huma ppubblikati. U dak huwa l-punt. Imma ħalli nerġgħu lura allura issa għal din il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta Illi nfakkarkom li llum waqt il-programm tal-vjaġġi enċiklopedici magħna għandna lil Sera Borg propju minn Spazju Kreattiv biex tkellimna wkoll dwar din il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv. Mela Spazju Kreattiv bħala Ċentru Nazzjonali għal Kreatività għandu lan li jkompli jkun il-qalba tal-kreatività u allura meta nikkolaboraw ma' komunità speċi ta' Wikimedia Community Community f'Malta, ehm, aħna qed inkomplu nippromovu l-kultura u l-arti Maltija, jiġifieri qed noħolqu tarif utli permezz ta' daw il-kollaborazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' soġġetti importanti bħal art and feminism, wiki loves art, wiki loves monuments, kif ukoll rebija CE li um, fihom l-artiklu l-artikli um, jiġu tradotti f'lingwi oħrajn. Jiġifieri meta aħna bħala Spazju Kreattiv norganizzaw l-editathons madwar ċertu esibizzjonijiet fi Spazju Kreattiv li jkompli jissaħħaħ ehm, you know, is-suġġett, jiġifieri u l-awareness tas-suġġett, kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, jiġifieri inti qed tagħti l-opportunità pajjiżi differenti li jiffurmaw parti mill-Wikimedia Community biex jittraduċu ehm, l-informazzjoni li aħna nsibuha f'Malta stess. Però huma jaqbdu l-artiklu l-Ingliż u jaqilbu għal lingwa oħra. Jiġifieri aħna Nippromovu dil-informazzjoni dwar Malta b'lingwi differenti, mhux biss bl-Ingliż u bil-Malti, jiġifieri l-iskop huwa kbir ħafna jista' jaċċessaw għan-nies madwar id-dinja li hija ħaġa jorbot ħafna mal-idea tal-internazzjonalizzazzjoni li jas waħda mill-pilastri tagħna. U essenzjalment torbot ukoll ma' kreatività għax inti kreatività ma jfissirx biss li tpinġi jew toħloq xi skultura, il-proċess isir l-ewwel l-artisti ta' qabli x'għamlu, x'inħoloq, xi xi jinnaf x'form ta' arti saru diġà. Jiġifieri fl-ispazju kontemporanju tal-arti, meta tara xi ħaġa miktuba diġà u tara ah diġà saret, kif nista' niżviluppa l-arti tiegħi bil-mezz tal-arti li qed noħloq jien. Jiġifieri di ttejn l-artisti wkoll, ttejn ħafna nies isiru jafu x'inħoloq, x'sar u kif fejn nistgħu mmorru fil-futur. Jiġifieri mhux biss hija mezz ta' informazzjoni, hija pjattaforma fej il-kreattività tista' tkompli tikber u tinfirex. Jiġifieri mhux biss bl-Ingliż u bil-Malti. Hija mod ta' diskussjoni ukoll punt ta' tluq fejn tista' tara kif tista' timxi 'l quddiem. Nista' ngħid li pereżempju l-kollaborazzjoni ma' ehm, PCOs importanti ħafna wkoll il-fatt li qed inkomplu ntejbu il-prattiċi fis-settur, jiġifieri pereżempju fejn il-kollezzjoni toħroġ l-idea li l-informazzjoni hija mhux biss tal-organizzazzjoni imma hija ta' Malta kollha, jiġifieri inti l-fatt li għandek il-kollezzjoni fuq il-website tiegħek u għandek referenzi fuq Wikipedia hija utli ħafna, jiġifieri mhux biss spazju kreattiv għandu jagħmlu dazju, iżda wkoll ehm, organizzazzjonijiet oħrajn kemm volontari, kemm NGOs, kif ukoll ehm, is-settur kulturali in ġenerali, jiġifieri il-fattu Il-pjattaforma ta' Wikipedia sservi bħala, jiġifieri mhux biss huwa l-iskop ta' spazju kreattiv, iżda għandu jkun l-iskop ta' organizzazzjonijiet oħrajn. Hemm skop ta' kollaborazzjoni utli bejn entitajiet differenti. U dan ta' sera mhuwiex biss kliem retoriku. Hemm verament diversi opportunitajiet ta' kollaborazzjoni u il-kollaborazzjoni minn spazju kreattiv hija tassew wiesa. Isimgħu aktar x'kompli tgħid sera dwar dan. Spazju Kreattiv ħa sehem f'ħafna avvenimenti matul is-snin um, ma' Wikimedia Community Malta um, permezz ta' editatons, esibizzjonijiet li għandhom xaqs mart and feminism palma ġa semmejt, iżda entitajiet varji ħafna oħrajn, jiġifieri bħal ma nafx nistan semmi xi erba' you know, um, per esempio pal Gabriel Carmona Foundation jew Opening Doors, jew anke Electronic Music Malta, l-idea hi li daw l-informazzjoni li għandna dwar hemm spazju kreattiv kif ukoll dwar daw l-entitajiet oħra qed jinfirex mhux biss għalina iżda wkoll ma' daw l-entitajiet. L-iskop ta' din il-kollaborazzjoni ma' Wikimedia Community Malta qed nippromovu l-arti u l-attivitajiet kollha tagħna hija importanti ħafna, hija utli. Jiġifieri meta nimxu pereżempju għal każ ta' Wiki Loves Monuments, qed ġibu n-nies u l-komunitajiet flimkien jippromovu il-wirt kulturali tagħna mezz ta' jenna fotografija jew artikli li qed jinħolqu. L-idea li dejjem qed jiġi aġġornat l-informazzjoni dwar il-kultura Maltija. U allura daw il-kollaborazzjonijiet huma importanti ħafna li nkomplu naħdmu ma' daw il-komunitajiet u nsaħħu u ntejbu l-informazzjoni li hemm barra. U tajjeb naraw ftit kif dan li qiegħda tajt sera hawnhekk jissarraf f'termini prattiċi. Naħseb illi wieħed mill-iktar eżempji illi nistaw norbtu miegħu propju fuq dan illi qiegħda tajt ser hawnhekk huwa xisir bil-Wiki Loves Monuments, il-konkors tal-fotografija illi jitnieda kull sena mill-Wikipedia Community Malta. Eh, F'Settembru smajna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi sa nkomplu nisimgħu anka Eh, fis-sensiela li jmiss, din is-sensiela li qed tibda eh, b'din il-puntata tal-lum, imma wkoll il-tajjeb li naraw pereżempju l-esperjenza ta' Sera nfisa bħala membru tal-ġurija issa ta' Wiki Loves Monuments. U minn din l-esperjenza kif wieħed jaħdem biex isir propju dan li qed tirrakkuntalna hawnhekk Sera Borġ. Meta formajt ehm, parti mill-ġurija ta' Wiki Loves Monuments ħassejtni ehm, proud ħafna li qed nara daw ir-ritratti sbieħ. Sbieħ mhux fis-sens sabiħ biss, huwa sabiħ il-fatt li n-nies qegħdin joħorġu hemm barra waqt żmien diffiċli ħafna. Ehm, jew inkella tifittxu mill-arkivji tagħhom ta' ritratti u qed juru l-sbuħija tal-pajjiż tagħna. Dawn huma monumenti importanti kif ukoll viżwalment huma sbieħ. Jiġifieri inti qed tieħu gost tara dawn ir-ritratti u huma kienu ta' livell u kwalità għolja ħafna. Jiġifieri kont sorpriża ħafna x'jiena ħsibt li nara xi erba' ritratti bil-mobile. Daw kienu vera ta' livell fenomenali. Jiġifieri daw rajt erba' ritratti minnhom imma kif irnexxielhom joħolqu dan arti, essenzjalment arti. Jiġifieri inti il-fatt li qed tara daw ir-ritratti b'mod diġitali qed ferraħ in-nies. I mean, xemm isbaħ milli tara xi ħaġa xi monument mill-pajjiż tiegħek u tajt jiena ġejt minn dal-pajjiż, jiena nifforma parti minn din il-kultura rikka Ehm, u sabiħa ħafna, jiġifieri meta saqsewna biex nkun parti mill-ġorija, għall-ewwel kont ġej apprehensive, imma wara li meta bdejt nara ritratti għad l-għadi importanti ħafna u l-fatt li qed nażlu daw il- l-ar, you know, the tempest kienet diffiċli ħafna għalija u kol, għax Kif ħa tasal għall-għaxra meta għandek xi 50, 60 ritrat li huma kollha Jiġifieri jien meta ħadsem fil-Wiki Loves Monuments nammetti ħadd pjaċir ħafna jiġifieri I look forward to, you know, l-edizzjoni li, li you know, ta' 2021, jiġifieri jekk jerġgħu jistaqsuni, nerġa' nħosseb bil-qalb kollha. Barra mill-fatt li kien hemm ritratti sbieħ u ta' livell artistiku, daw li ntħadu bil-mobiles jew ehm, cameras mhux daqshekk forsi up to date, xorta huma utli għax jien rajt erba' ritratti għad di fejni. Di fejn nista' mmur nara. Din niċċa milli ma bar eh, jenna f'bini jifforma. Jiġifieri Mhumiex biss il-monumenti li huma kbar u magħrufin, iżda wkoll dawk il-little nuggets li ssib madwar Malta u Għawdex, jiġifieri inti li tara ritratt ta' Mhux Rabbija, u n-nies jgħidu Mhux Rabbija x'inhi? Dik it-tieqa li tista' tħares minnhom ħadd ma jista' jħares lejk, jiġifieri bħala sens ta' sigurtà. Huma dawn l-affarijiet li fejn forsi ma kontx taf bihom qabel u tista' tarahom u tgħid ah din tifforma parti minn dil-binja u x'inhi l-istorja warajha, x'inhi eh, l-użanza tagħha, hemm użanza għaliha, ehm, jiġifieri m'hemmx il-fatt li sbuħija f'livell ta' qed nara xi ħaġa sabiħa hija wkoll il-fatt li qed nifforma l-opinjonijiet, qed nieħu informazzjoni illi sometimes they say taf kif, taf kif, a, a picture says a thousand words. Um, u nemmen biha ħafna di wkoll, jiġifieri daw ir-ritratti jistgħu jintużaw biex eh, itejbu l-informazzjoni. Jiġifieri inti mhux biss għandek artiklu, għandek ukoll dak ir-ritratt li jmur magħha. U issa li bdejna sena ġdida, sena 2021, naturalment il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta tkompli. Sejra hawnhekk tibda biex eh, tala dak illi qed tgħidilna billi tispjegalna x'inhu għaddej u x'hemm ippjanat biex din il-ħidma tkompli. Spazju Kreativ dejjem ħadem ma' Wikimedia Community Malta ehm, u għandha relazzjoni li tmur lura dawn l-aħħar snin. Ehm, il-pjanijiet ta' spazju kreattiv u li nkomplu nsaħħu di l-kollaborazzjoni mhux biss li jinħoloq aktar interess dwar suġġett tal-arti u l-kultura u suġġetti Maltin u kompetizzjonijiet u avvenimenti u workshops li jinħolqu, għamin din id-diskussjoni hija dejjem importanti, iżda li n-nies li jaħdmu magħna jgħinu lill-komunità ta' Wikimedia Community Malta li jinħolqu daw il-links bej l-artisti u bej ehm, il-komunità li jrid jaħdem u jikteb dwarhom. Jiġifieri nisa nagħtik eżempju bħal il-fatt li artisti bħal qed insemmi naf Debbie Karwana Dingli, Anna Grima jew inkella anka kif ukoll Gabriel Karwana u Edward Karwana Dingli, il-paġni tagħhom dwarhom inħolqu permezz ta' din il-kollaborazzjoni. Nenfasizza li debikarbonat England ma kitbitx il-paġna fisa, kien inħoloq dan l-interess fejn i ehm, tiġi mfakra ehm, l-importanza tagħha u l-kontribut tagħha lejn l-arti lokali. Jiġifieri permezz ta' dawn il-kollaborazzjonijiet fit-tul, aħna qed inkomplu nsaħħu l-arti viżiva u l-wirt kulturali lokali. Jiġifieri l-fatt hu li mingħajr ma niftaħar xejn, jiġifieri l-fatt li hu li qed nikkontribwixxu għall-istorja ta' Malta. Jiġifieri din kollaborazzjoni hija importanti ħafna u ehm, nixtieq ngħid li rridu nkomplu nimxu qudiem. U f'termini prattiċi din il-ħidma eh, tissarra f'diversi proġetti, proġetti kollaborattivi illi smajna dwarhom diġà anke minn sera u nisimgħu dwarhom regolarment fil-vjaġġi enċiklopedici Imma isimgħu aktar allura dwar hekk. Sententi aktar kmieni semmejt il-kollaborazzjoni li kellna dwar Wiki ehm, Loves Art u Wiki Loves Monuments. Jiġifieri f'sajf li ġejna fil-li pereżempju ħajkun hemm eh, l-idea ta' WP, WP li hija essenzjalment Wikipedia pages without photos. Jiġifieri li l-artikli li m'hemmx ritratti dwarhom, jiġifieri bħalma għadt l-importanza tal-fatt li għandek referenza viżwali fl-artiklu. Diħa tkompli timbena u nkomplu nimxu l-qoddim tal-mod li jsiru editathons, per eżempju, eh, b'mod virtuali, sintendi, f'dak iż-żmien nisperaw li jilħaq jgħaddi kollox dwar dil-pandemija, u nistgħu nerġgħu niltaqgħu flimkien b'tali mod ehm, ferrieħi u niftaħru b'dak li għandna. Jiġifieri dawn l-artikli jkomplu jittejbu, ir-ritratti li you know, nista, li inġabru kif ukoll nistgħu nkomplu niġbru ehm, jittejbu dawn l-artikli. Jiġifieri spazju kreattiv ehm, qed jgħin b'tali mod li iktar pożittiv fejn nistgħu noħorġu barra U insibu referenzi dwar dak li ġbarna, jiġifieri fej rajt artiklu dwar xi monument, nista' mmur noħroġ nara dak il-monument u ikolli l-informazzjoni fil-ponottu subajja palma semmejt qabel. Jiġifieri il-fattu we're looking forward to you know, futur aħjar, essenzjalment. Agurju tajjeb u eh, mod xira anke kif nibdew is-sena 2021. Il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta allura tissokta issa fl-2021 id-dettalji dwar mhux biss l-attivitajiet li tagħmel il-Wikimedia Community Malta ma' spazju kreattiv imma l-programm ferm wiesa ta' attivitajiet li jippreżenta. Spazju kreattiv mod partikolari fil-Kavallier ta' San Ċakbu l-Belt immanka f'postijiet oħra issibuhom permezz tal-website tagħhom li hija fuq www.kreattivita.org. Fil-waqt illi il-website tal-Wikimedia Community Malta hija wikimalta.org. F'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici morna aktar minn darba lejn affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-arti u l-kultura. Ir-raġuni ta' dan hija illi il-Wikimedia Community Malta taħdem ferm f'dan il-qasam. Forsi eh, anka nistgħu ngħidu illi taħdem f'dan il-qasam aktar milli taħdem fosma oħra. Fost ir-raġunijiet għal dan Hemm il-fatt illi il-Wikimedia Community Malta għandha kollaborazzjoni eh, fit-tul ma laqda illi tissejja Spazju Kreattiv. Spazju Kreattiv li huwa ċ-Ċentru Nazzjonali għal Kreattività ibbażat fil-Kavallier ta' San Ġakbu fil-Belt Valletta. Fost l-attivitajiet illi jorganizzaw flimkien Hemm fost oħrajn il-Art and Feminism. Art and Feminism li smajna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, anke jekk forsi ma terraqniex direttament lejh biżejjed Anke jekk morna naraw pereżempju l-istorja tal-femminiżmu, darba minnhom, darba oħra rajna il-paġna jew ossija l-artiklu dwar l-artista eh, Isabel Borg. Illum, allura ħassejt illi jkun xira imma anka eh, biex norbtu ma dawn l-affarijiet l-oħra, unkomplu anka nagħtu stampa xi ftit aktar sħiħa jew anqas sparpaljata. Stampa anqas sparpaljata permezz ta' artiklu ieħor dwar artista Maltija. Però meta ngħid artista Maltija għal din l-artista li ġejja issa, hija artista pjuttost Maltija, ikolli ngħid, fis-sens illi hija artista imwielda Malta u hija artista illi żammet rabta ma' Malta anka għalkemm telqet minn Malta ta' eta żgħira u għexet ħajja tas-sew twila. Ed nirreferi għall-artista Jean Zaleski. Jean Zaleski ikun tajjeb li naddu mill-ewwel anka għal l-artiklu dwara illi fil-Wikipedia insibuh b'ħames lingwi inkluż il-Malti. Barra il-Malti hemm ukoll l-artiklu dwar Jean Zaleski bl-Ingliż u bit-Taljan u aktar kmini eh, fis-sena 2020 li għadha kemm spiċċat inħol ukoll eh, dan l-artiklu dwar Jean Zaleski bir-Russu u bl-Ukren permezz ta' l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta imsejħa Rebbija CEE e fejn CEE ifissru Central and Eastern Europe li huwa l-Ewropa ċentrali u tal-Vant f'dan eh, il-konkors emmekka eh, ikun hemm min jikteb ħafna artikli eh, b'lingwi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant u dana huwa suġġett li tkellimna dwaru u anka nkomplu nitkellmu dwaru l-qudiem. Ħan iffukaw illum fuq din l-artista Jean Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski bil-Malti insibu illi hija kienet imwielda Ġid Buzuttil, però hija magħrufa wkoll allura bħala Jean Buzuttil Zaleski. Hija twildet f'Birkirkara fil-11 ta' April tal-1920 u allura eh, fl-2020 kienet tala mit-sena illi kieku baħat ħajja. Hija mietet fit-2 ta' Mejju tal-2010 u allura s-sena li għaddiet fl-2020 kien l-10 anniversarju ta' minn meta ħallitna. L-artiklu jgħid illi Jean Zaleski kienet artista Maltija illi għattet ħafna mill-ħajja adulta tagħha fl-Istati Uniti. Ix-xogħol tagħha derf diversi wirjiet fl-Istati Uniti u f'Malta. U dan jorbot propju ma' eh, xogħol li għamlet il-Wikimedia Community Malta flimkien ma' Spazju Kreattiv fuq dik li kienet l-edizzjoni ta' Wiki Loves Art tal-2019 illi kienet iddedikata esklussivament għal Art and Feminism fejn eh, fost affarijiet oħra anka eh, kien hemm wirja ta' xogħlijiet mi kollezzjoni permanenti ta' spazju kreattiv. U propju ir-ritratt illi hawn ma' dan l-artiklu u meħud minn din il-wirja u juri eh, ix-xogħol ta' Jean Zaleski. Il-caption li hemm ma' ritratt eh, tajt ek. Ritratt mill-wirja ta' l-2019 fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta ta' artisti minn Malta jew brabta ma' Malta. Din id-dera hija wirja ta' monitor, plakar tal-mużew, illi tiddeskrivi l-artista u x-xogħol tal-arti tagħha mill-2002 illi kien intwera hemmhekk li huwa magħmul minn Media Malta fuq l-injam. Fir-ritratt jidhru ċari mhux biss il-logos ta' Wiki Loves Art u kif ukoll tal-Wikimedia Community Malta, imma wkoll dawk tal-imsieħba l-oħra fosthom il-Fondazzjoni Kreattività illi topera Spazju Kreattiv kif ukoll il-Gabriel Caruana Foundation u l-M3P, il-Fondazzjoni M3P illi maħħal Wikimedia Community Malta ukoll tikkollabora u dwar hekk ikollna ċans anka Nitkellmu xi darb'oħra f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Ħaniġu għall-biografija issa ta' Jean Zaleski. Jean Bozuttil, kif għadna li twildet twildet f'Birkirkara li żar fost 11 lawa. Meta kellha 8 snin, flimkien ma' familja tagħha, hija emigrat lejn l-Istati Uniti u allura hawnhekk qegħdin naraw illi dan huwa żmien bikri ħafna għadaqqas qed ngħidu l-1930 u eh, dina Jean Buzuttil sabet ruħa eh, fl-Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, flimkien mal-familja tagħha minn Birkirkara. Pero naturalment eh, ma hawnx ħafna dettalji personali dwara għal fatt li biex dawn jidruħaw iridu jkunu ġew ippubblikati x'imkienu. Jiena ngħid għalija eh, għalkemm din l-artista u x-xogħol tagħha nafhom, eh, ftit li xejn naf dwar il-ħajja personali tagħha b'mod partikolari eh, qabel is-snin 80 jew 90 meta ltqajt magħha l-ewwel darba u meta mbagħad ġiet biex tippreżenta anke x-xogħol tal-arti tagħha f'Malta. Per eżempju, Jean Busuttil. Ma jidirlix li Jean ehm, kien xi jisem li kien jingħata li tfal bniet f'Birkirkara eh, meta kienu għadhom żar fis-snin 20. Eh, allura jew Eugenia jew inkella Giovanna din Jean ġejja probabbilment minn xi isem ieħor illi kien jingħata b'mod popolari dak iż-żmien. Imma eh, attwalment ma nafux x'inhu dan l-isem permezz tal-Wikipedia u nafuha biss hawnhekk bħala Jean Busuttil jew nkella Jean Zaleski jew ossija l-isem li kienet tuża anka eh, f'Malta eh, ma' xogħlijiet tal-arti tagħha Jean Busuttil Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski mbagħad hawn żewġ taqsimiet Eh, fil-Wikipedija li hija l-Wikipedija bil-Malti, l-ewwel waħda hija dwar l-edukazzjoni u l-premijiet li rebħet u bad dwar ix-xogħlijiet tagħha. It-taqsima dwar l-edukazzjoni u l-premjijiet tgħidilna li bħala artista hija studjat fl-Istati Uniti fil-Moore College of Art and Design ta' Philadelphia u fi New York fil-Pratt Institute, kif ukoll fil-Parsons School of Design u fl-Art Students League. Fl-1968 hija rċiviet il-Premju Susan B. Anthony fil-qasam tal-pittura mill-Organizzazzjoni Nazzjonali għan-Nisa tal-Istati Uniti. Fl-1975 ġiet mistiedna mill-President Jimmy Carter fil-White House bħala parti minn delegazzjoni ta' ħames artisti nisa. Fit-tażima dwar ix-xogħlijiet u mbagħad dwar Ġinżaleski nsibu li diversi pitturi tagħha ġew ippreżentati furijiet matul ħajjita kif ukoll wara mewtha. Apparti mill-wirjiet tal-arti, ix-xogħol tagħha deher ukoll f'kotba. Dawn il-pubblikazzjonijiet jaqgħu f'żewġ kategoriji, kotba ta' illustrazzjonijiet u kotba tal-artisti. Ta' spiss il-kotba tagħha ikun fihom mit-tnejn. Dawn jinkludu fost l-oħrajn Cowlines, ippubblikat minn Copper Beach Press fl-1982, li huwa ktieb artistiku li fih ukoll poeżiji ta' Edwin Honig. Dan il-ktieb artistiku, fost l-oħrajn, fih żewġ folji maquda flimkien, maħduma bi 22 paġna fuq kull naħa, isom pjanu akkordjen. Il-ktieb jista' jinqara bħala ktieb normali jew kella eh, bħala karta miftuħa beraħ. Il-ktieb Winged Spirits 24 Contemporary American Poets fih bosta collage maħduma minn Zaleski. U dan huwa eh, xem fl-artiklu eh, bil-Malti li jidher li eh, parti minnu huwa traduzzjoni minn dak li hemm fl-Ingliż u mbagħad tal-lingwi oħra jidher ukoll li huma traduzzjonijiet mill-verżjoni ta' dan l-artiklu bl-Ingliż għalkemm ikolli ngħid li la bir-Russu u lanqas bl-Ukren ma nifhem jien. Sabiħ ukoll in-numru ta' referenzi li għaw sewa xogħlijiet ta' Ġin Zaleski kif ukoll eh, għal l-aspetti biografiċi illi hemm dwara f'din il-paġna fil-Wikipedija. Naħseb illi bekk u rejna kif anka artista illi forsi mhijiex daqstant marufa f'Malta. Mhux għax ma jixirqiliex, jixirqilha fil-fatt tanqas huwa dokumentata hawnhekk għax naturalment irid ikun hemm sors illi wieħed jista' jorbot sew fuqu, eh, nistgħu ngħidu li Jean Zaleski kienet strumentali pereżempju għal dak li llum jissejjaħ spazju kreattiv għax hija kienet il-persuna illi bdiet it-trattattivi li kienu saru biex tinħoloq ir-residenza għall-artisti jew il-programm ta' residenzi għall-artisti illi għadu jħaddem sal-lum Spazju Kreattiv. Jean Zaleski hija wkoll kuġina ta' artist magħruf Malti. U dana mhuwiex imniżżel hawn anqas. U din hija xi ħaġa li Forsi tkun interessanti naraw jekk tidhirx fil-paġna dwar ukoll, l-artist li qed nirriferi għalih huwa Luciano Mikallef. Fil-fatt meta wieħed imur fuq il-paġna ta' Luciano Mikallef, naturalment għax ifittex għaliha u mhux għax isiba eh, dina eh, il-linkjata mill-paġna ta' Ġin Zaleski għax m'hemmx eh, din il-ħolqa bejn dawn iż-żewġ kuġini, ma jsibx anqas hawnhekk referenza għalih Għalkemm hemm eh, differenza sostanzjali eh, tal-età bejnietom, hemm differenza ta' madwar 34 sena jekk il-kolkoli tiegħi eh, u ma sew, xorta waħda ma hemmx dan. Imma din hija xi ħaġa illi hija magħrufa sew għax hi tkellmet dwarha Eh, diversi drabi eh, ma' nies li kienu interessati fl-arti tagħha f'Malta, kif ukoll huwa riċentament silef l-spazju kreattiv eh, kwadru li għandu fil-kollezzjoni privata tiegħu mix-xogħlijiet ta' Jean Zaleski meta spazju kreattiv organizza wirja propju s-sena li għaddiet biex jimmarka iċ-ċentinarju mit-twelid ta' Jean Zaleski kif ukoll ifakkar l-10 snin minn meta mietet. Jina nittama illi meta ġejtu miegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum illi fih terraqna biex niltaqgħu ftit ma' din l-artista Jean Zaleski, rajtu kemm il-Wikipedia jista' anke ilna bieb biex nidħlu minnu u niskopru affarijiet li huma tant viċin tagħna u xi drabi anqas biss inkunu nafu illi qegħdin hemm. U b'dik il-ħarsa lejn l-artista Jean Zaleski mill-Wikipedia bil-Malti, aħna ġejna f'tmiem l-14 il-programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miegħi, Tony Sant. Jina nirringrazzja l-mistidna li kelli l-lum illi kienet Sera Borg minn Spazju Kreattiv illi kelmitna dwar ir-relazzjoni ta' Spazju Kreattiv mal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibhom ukoll fuq il-Facebook eh, fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa.